Да войны дорожны майстар Адамчук быў тоўсты, ладны, круглы з твару. Цяпер, пабадзяўшыся два месяцы па лесе, зусім змізарнеў. Стаіць перад бургамістрам сутулены з абвіслымі плячамі, у спалоханым выразе худога няголенага твару, нічога начальніцкага. Кабінет крамера без асаблівай раскошы. Пакой вузкі у ім пакрыты зялёным сукном стол, два крэслы, ля сцяны стараватая канапа. Але ў такім кабінеце Адамчук адчувае сябе як на вуголлях. Бургамістр барабаніць пальцамі па стале маўчыць. Я не вінават, Агустарнестаіч просіцца Адамчук. Могу поклясціся дзяцьмі. Сілком зацягнули, вы ж мяне ведаеце. Ну, а ў лесе вас же ніхто не прывязваў, могли раней прыйсці. Не так просто. У іх жа зброя дасталі б, каб на тое і дома а цяпер не дастануць. Не баюся я их цяпер. Разбрыліся, хто куды? Крамер, нягледзячы на хмуры выраз твару задаволену душы. Небяспека, якая вісела гэтыя два месяцы над ім мінулася. Цяпер можна ездзіць па раёне, начаваць, дзе захочацца, не баючыся напаткаць кулю. Без адзінага стрэлу, абяцаў ён швальбе вернуть тых что ў лесе дамоў аддаць жандармеры іх зброю амуніцыю харчовыя прыпасы і слова спраўдзіў Праўда у мястэчка вярнуліся толькі пяцёра з гэтымі што самі ўцяклі сем але атрада фактычна не існуе крамеру гэта вядома Камандзір Матвею забіты, трупа пазналі ў суседнім раёне. Жандары ездзілі спецыяльна, найбольш заядлыя падаліся на ўсход, хочуць перайсці лінію фронту. Няхай ідуць хоць чорту ў дзяпу, абы тут у раёне было ціха. Вядома, без Адамчука і Касаревіча, які цяпер у паліцыі, нічога гэтага не ўдалося б. Яны показалі склады, назвалі прозвішчы. Сядайте, Адамчук, запрашае бургамістр. Адчуваючы сябе неякавата і праз гэта опускаючы вочы ў стол на паўголасу пытае: Хацеў бы я ведаць во што гэтым, што вярнуліся пазней пасля вас. Мо верыць? Ну вы мяне разумееце. Адамчук спалохана заморгаў вейкамі. Я вам усё, як на споведзе расказаў, Аўгустэр не ставіць, не ўтаіў нічога, Нашто мне таіць зброю, яны аддалі ўсю, святая праўда. Пра гэта і ў жандармеры пыталіся, А як там далей? Ведае адзін Бог. У чужую душу не залезеш. Сёння толькі за сябе самога можна ручацца. Бургамістр маўчыць: Я не хачу крыві, Адамчук. Нарэшце гаворыць ён моршчачыся нібы ад болю. З-за гэтых пяцярых перад жандармеры ей паручыўся кім хто быў да вайны мяне не датычыць самае галоўнае сядзі ціха цяпер працуй і нічога болей ад цябе не трэба Няўжо людзі не разумеюць Я хачу каб у раёне быў мір спакой вось і ўсё святая праўда а тым часам людзі сялякія трапляюцца Адамчуку кідаецца ў вочы Крамер у гэты момант безабаронны, разгублены, як малое дзіця, якое без прычыны пакрыўдзілі. Здаецца, нічога не засталося ў ім адважнага надзьмутага бургамістра, які ўсе гэтыя дні яго дакараў. Перамена такая нечаканая, што Адамчук не можа сабрацца з думкамі. Вы вось жывыя, а 11 чалавек расстралялі расстралялі жахаецца дамчук бляднеючы ў твары х не дапытвалі нават Таму аднаго прашу сядзіце ціха галаву згубіць вельмі лёгка навошта партызаны даносы падкопы, Ёсць жа людзі, што прыходзяць з заявамі на актывістаў, камуністаў. Слухаць нічога не хачу. Няма ніякіх камуністаў беспартыйных. Ёсць людзі, всякія, добрыя, благія, злосныя, бяскрыўдныя. Усе хочуць жыць. Адамчук, не могучы ад хвалявання вымавіць слова, згодна ківае головой. Ён гатовы прыняць цяпер любую праграму, адрачыся ад усяго, што ведаў чуў, абы толькі астацца жывым, дыхаць, бачыць святло, няхай сабе гэтага шэрага асенняга дня. У словах краме разбавення. Адамчуку здаецца, што сам ён думаў гэтак жа. Думаў даўно, яшчэ ў тыя безвоблачныя дні, калі ганяўся за чынамі, грашамі, узнагародамі. Нарэшце да яго даносяцца словы, дзеля якіх ужо некалькі разоў прыходзіў сюды ён. У раённую ўправу спавядаўся, каяўся, спадзяючыся заслужыць давер бургамістрам пойдзеце на чыгунку гаворыць крамер пасада ранейшая хутка прыедуць нямецкія чыгуначнікі трэба іх добра сустрэць адрамантаваць кватэры дроў нарыхтаваць людзей набірайце самі пакуль няма немцаў па ўсіх пытаннях да мяне у веку буду удзячны августэрнестаіч адамчук подхапіўся шапку трымаю ў руках кланяецца не подвяду як родны бацька вы для мяне пасля таго як узрадаваны дарожны майстар знік за дзвярамі крамер яшчэ доўга хадзіў скутаў кут на думаў. Усё жыццё баяўся ён бойкі калатнечы крыві. Так склаўся лёс, што ад яго сталі залежаць чужыя жыцці. Ён зрабіў усё, што мог, каб гэтыя, што вярнуліся з лесу, не загінулі. Загінулі другія, Тыя 11, якіх схапіла зондар каманда як стояных партызанскіх агентаў. Відаць, тут плешчынскі пастараўся. І касарэвіча нездарма адразу паставілі намеснікам плешчынскага. Касарэвіч не падабаецца, твар недобры, востры, як клін, позірк вачэй мігатлівы, як у сабакі. Такіх людзей трэба асцерагацца. Энс дарма з таго дня, як уцёк з партызан, ні разу не завітаў да яго бургамістра. Са швальбе шэпчацца, Нхой. Так альбо інакша заслугаў тым, што партызаны разбрыліся і ў раёне ціха належыць яму крамеру это прызнае сам швальбе нават рапорт напісаў у душы крамер все ж задаволены сабой могла быць большая калатнечай кроў прывялі мужчын з лесу жонкі Варто было іх паклікаць, паабяцаць, што ўсё будзе ціха і мірна, калі тыя, хто хаваецца, вернуцца да сем'яў жонкі вялікая сіла. Часта яны, а не мужчыны іх робяць палітыку. Бургаміст рыўком адчыніўшы дзверы, заходзіць в агульную канцелярыю. Так ён робіць заўсёды, калі хоча, каб сказанае ім дайшло да вушэй местачкоўцу. Не прамяней дня, як кожнае яго слово пойдзе по мястэчку, а затым і па раёне будзе ўсяляк абмяркоўвацца. Бургамейстр ловіць на сабе зацікаўленыя позіркі падначаляных. Рак кандэрскі зняў акуляры, працёр іх хусцінкай падрыхтаваўся слухаць. Адклала ў бок паперы перакладчыца Марыя Івановна. Сакратарка і машыністка, у новых старанна адпрасаваных сукенках просто застылі у чаканні навін. У раёне цяпер будзе ціха, як бы з нейкай урачыстасцю пачынае крамер, адкашляўшыся ў вялікі чырвоны кулак. Вайна яшчэ ідзе яна далёка, Тут у мястэчку навакольных вёсках сёлах просто мірныя людзі. Яны павінны жыць, працаваць, а не страляць адзін у другога. Партызан няма, Таму і ў немцаў не будзе прычын на арышты. Выпусціце тых, што арыштавалі, не тое чу узрушанасці пытаецца Мар'я Івановна. Я вас так і зразумела, август Арнестаович. Вядома, памылка можа быць на тое вайна, але гэтая дзяўчына Дзянісава для згаса, старыя яўрэі, яны ж нявінныя людзі. Тут я нічога не мог зрабіць. Адчуваючы, што яго спаймалі на слове, крамер злуецца, ёсць сілы вышэйшыя за мяне. Але гаварыў і буду гаварыць, трэба сядзець ціха, не малоць языкамі. У шырокім застаўленым канцылярскімі сталамі пакоі няёмкая цішыня. Заскаквае нейкі мужчына, але зразумеўшы, што трапіў не ў час, порстка сігае назад у калідар. Рака кандерскі як заўсёды прыходзіць на выручку. Маскву чуваць немцы занялі, гаворыць рак кандерскі лісліва моргаючы пад слепаватымі вачамі, значыць хутка войне конец, тады і мир будзе і спакой. Москва акружана, кідае бургамістр, кіруючыся назад у кабінет. Мар'я Івановна сумна ўздыхае, У яе свой пагляд на гэтыя мальш ну штодзённыя проповеді. Ахмялеўшы ад улады, робіцца непадобным на сябе нават добры чалавек. Яшчэ не прайшло і трох месяцаў, як Август Эрнестаіч бургамістр, А ўжо прыкметныя нотка ноткі высокомернасці ў голасе і походка другая. І стаўленне да знаёмых людзей можа выклікаць часам адно толькі здзіўленнем. А сам жа нават нямецкіх папер прачытаць як належыць не ўмея.